قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذاك المركز الصيفي فحيا Ja znam. Dobro ako znam, onda me slijedi. Ako si priznao moje znanje i kažeš da znam, onda hajde za mnom. Ako ne znam, biži od mene. واضرب واقصف بالهاون وعلى الكافر لا تتهاون إلى أمريكي صاحوا A njega pravdaš njegovim neznanjem. On ništa kaže, nije čovjek shvatio. Dobro, ni- imam li ja pravo da ne shvatim? Kako ja nemam pravo na to? Pa on ne zna, pa imam li ja pravo da ne znam? Pa on je mislio drugčije, pa imam li ja pravo da mislim drugčije? Samo mi, nusretovci, nemamo pravo misliti drugčije. Sve dok u stvari ne budemo mislili ko oni. Kad budemo mislili ko oni, e, onda će biti dobro. Nova dava. رادوا خلي الأعداء الأطراد يا مسلم خلص بغداد من نعلوج صفوية ازرع للغاصب عضوات وخلبوش يجر الحسرات كسر Što je čovjek otišao do diku? Ma nema mjesta više kuće. Ma je dobar mi je i četnik sad. Uvijek je bio dobar. Vidi ovi naših SDA, jel da? Okorili neprijatelji SDP-a. Jel tako? Još tako. Ja se sjećam Bočinje. SDP je razvalio Bočinju. Okorili neprijatelji. Vidi sad, sad zajedno. Vežu zastave. Ih libedi. Šta ovo govori? Ma isti su svi vola. Ode vlast, ode pozicija, sad imaju obojca korist. Imaju masle obojca. Pa će se oni udružiti. Jer manje je zlo da bude SDP, SDA, zajedno da budu odvojeni. Jer će šta? Učustit će svoje pozicije. Mogu više krasti. I bolje, i temeljitije. I oni kažu da je to pravi put s kojim, preko kojeg ćemo mi doći. ضنيك والله نكا إن هذا القرآن يهدي وكن واقصد بالهاون والكافر لا تتهاون إلى أمريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي نورت الليل ببغداد وصير أمريكا صار الراد عدنا للوطا صحفات فيهم غيرة إسلامية نطنص بيهم يا قناص ونقوم نتسلح بالإخلاص Sva zahvala pripada Allahu te bareke ve taala. I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti dobra djela činiti. A zatim, Draga moja braćo, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nas je uputio na pravi put. Hvala Allahu. Bez čijeg pomoći ne bi bili upućeni. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala na sunetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji je ovu vjeru olakšu čime? Hvala nije uslovio uputu ničim osim iskrenim srcem. To je prva stvar. Zbog čega će čovjek biti nagrađen uputom Allaha te barake od tala. To je iskreno srce. To srce kad je iskreno, sasvim je razumljivo da će krenuti Allahu te barake od tala. Zato uzvišeni kaže da će onoga ko krene njemu, upuće ga napravi put, ali kad će ga put, kad krene putem na koji vodi njemu. Svatat? Kad srce bude iskreno, onda će ono sigurno krenuti putem koji vode Allah. Zašto? Pa Allah će ga uputiti na te puteve, radi iskrenosti. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putem koji vode nama uputiti. To je prvi uslov upute, da tala te barke, tala uputi. Kako će onda čovjek biti upućen koji nije krenuo Allahom i hoće da kaže da je upućen? Kud si krenuo? To je zabluda. I onda počne to pravda. To nije uputa. Zato što uzvišeni kaže one koji se budu zbog nas borili mi ćemo koji putevima nama vode uputiti. <laughs> Jednostavno. Koji se budu zbog nas borili. Uzvišeni kaže tvoje stanje srca. Ako bude iskreno. Znači ako budeš radi Allah se borio. Što nije uslov da letiš na mjesec, jel da? Makar i kompir krompu. Ako se budeš radi Allaha borio, to jest, ako svoje iskreno srce, iskreno kreneš prema njemu, dobit ćeš nagradu koju kaže, on će i kaže uzvišeni, ja ću na dan da idu putem koji meni vode. <laughs> Vrlo jednostavno. In, inne hadel Kur'ane jedi. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Kur'anski ajet, samo jedan kur'anski ajet kojim možeš sve moguće ideologije slomiti obort na noge, na koljena. Jer kad, a uzvišeni kaže inne hadel Kur'ane jehdi ovaj Kur'an vodi jedinom, pazite inne hadel Kur'ane jehdi Kur'an vodi jedini, jedinom vodi ispravnom putu, ništa više drugo. Kur'an, Allahova knjiga. Kako može doći neko s nečim i kazati ovaj put? Ovo je put kojim ja hoću do tog puta. Da dođe do ine hadel Kur'ane jedi. Ti si budala. Ti ugoniš Allaha ulaž. Njegove riječi ugoniš ulaž. Hoćeš da kažeš da su to ti pute. Ni jedan drugi. Inne hadel Kur'ane jedi. Ovaj Kur'an vodi jedino ispravnom putu. Nek dođe sav dunjalog da kaže, drugi nek dokaže. Morat će dokazati. A gledajte kako Allah te barke tala, kad objavi ajet, kako se štiti Kur'an. Inne hadel Kur'ane jehdi, jedinom ispravnom putu on vodi. Uputi. Ništa drugo. Svi nek dođu. Samo ćete čuti da mogu govoriti, jest ali ja moram, jest ali mi možemo, jest ali ovako, ali onako. A -a. Nema ovdje u kuranskom ajetu ništa osim da on vodi jedinom ispravnom putu i tačka. Ako vjeruješ u Allah i sudnji dan i u njegovu knjigu, in ne hadal Kur'ana jedi. <laughs> on vodi jedinom ispravnom putu. To je što se tiče zahvale Allahu te barke i hvala Allahu i molimo ga da nas nadahne putojima koji njemu vodi da radimo. Jer sve što odradiš budu, sve što budeš drugo radio, ne budeš njegovim putevima išao, hoće li te on nadahne? Hoće li te podržati? Hoće li te pomoć? Neće. Jer si bezobrazan. Imaš pravi put, idi sa njim i na tom putu, kaže Allah, te varka tala, one koji se budu zbog nas borili, mi ćemo, kaže, koji putama vode, putama koji nama vode u put. <laughs> Pa svako onaj ko neiskreno krene prema Allahu, može li on reći da nadahnu da ide Allahovim putem? Nije. Odbaće se na njegovim djelima pokazati. Djela će mu pokazati šta? Njegovu iskrenost. Odmah u, pe, u, u, u par sekundi. Putema koji nama vode uputiti. To je samo izgovaranjem šehadeta, jel da? I nekakvim drugim putema, nikako. Neće ni jedan jedini drugi put. Niti može, niti ikad moglo, niti ikad moće. Nije Kur'an objavljen da se igramo sa njim. Niti je Kur'an objavljen da mi razmišljamo je li nešto u ovom vaktu dobro po nas ako uzmemo iz Kur'ana. Gledajte šta rade ljudi. Stavi svoje razmišljanje iznad Allaha Tebara Kevoteala. Kur'an su Allahov Allah govor. Braćo, to je Allahov govor. Nije stvoren. Kur'an, ajte koji čitam, to je Allahov govor. Allah govori tako. Objavio nam svoj govor. I ti hoćeš da ljudskim govorom nadvisiš ovaj. I to daješ mu visoke deređe. Hoćeš da ga i braniš ga da je on za ovaj vakat vreme i prostor iznad Allahovog govora. Neće nikad nijedan uspjeti. I zato uzvišeni razotkrije brzo. Brzo se pokažu nijeti. Allahu te barake od ta'ala zahvaljujemo na uputi. Zahvaljujemo Allahu i molimo ga da nas nikad ne ostavi same. Da nas nadahne iskrenošću koja će rezultirat koracima koje će nam on te barake od ta'ala učvrstiti. Da dođemo do njega. Sve ostalo će zamre i umri. Ali govor Allaha te barke o tala nikad. Nikad. Puno su pametni od ovih danas glavonja. Prilazni, pokušavali da okrenu, da pokažu kako su oni pametniji da te izvuku iz krize nego Allahova knjiga. Ili poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Svi oni koji misle da će moći vozit se ovim islamom, a da krv ne potekne iz Afrikove se. Dobro je se iz Afrikove. Neće nikad. Prvo, zašto? Pa neće ti niko dati vlast. Nije niko lud. Ako ga dobiješ nad glasavanjem, šta si to ti dobio? I da ga dobiješ? Šta si dobio? Ti se trčao, trkao si se za onim, što ćeš morat konstantno implementirati. Pa što ti ima reći kad dođeš na vlast, jel? Evo i da dođeš na vlast. Kažeš, ja sam danas predsjednik. Te i te države, toga i toga. Ja sam danas, šta sad? I kažeš, ujutru svi na saba. Dol salu napravite da se može klanjati. Svi na saba. Ko će te pošao? Ko će te pošao? Ako ne htjedno pošao, šta ćeš? Šta će onda? Šta će onda? Jer ako si ušao već, odmah moraš sve one knjige uzeti hit kroz prozor. Samo Musa staviš i samo zoveš u lemu. Sjete, vi ste moje parlamentarno vijeće. Kažete im šta treba, samo raditi gotovo. Pazi, nema ni tad izmi cauza, tako je, to je ova knjiga. Mi ćemo pravi sjednice, hoćemo li ne možemo, ne možemo. Ma, nikad. Nikad. Zato se Allahov vojnik i Allahov rob Ne smije dvomiti da hoće da uđe u dženet ili neće. Na dnevalku. Nema dvomljenja. Hoćeš li u dženet ili neće? Ti, do tebe, da se ti dvomiš. Jel da? I to je tako. Mi smo trebali načas raditi siru poslanika Salavi 7, jel da? Ali eto, ako mi nećete zamjeriti, čitam jednu lijepu knjigu Eto nekako je Allah dao da smo taj i uvod dali toj knjizi, iste knjige, pa neće mi smetnje da, da ovaj, uz Allahovu pomoć jednu od tema, jednu od tema, a to je, tema je uzrok upute. Izuzetno lijepa tema i jaka tema i zdrava tema. Jer danas, danas ovaj, svako bi da je upućen, Međutim, ima jedna stvar kojom Allah te bareke u tala će sigurno, zasigurno pokazati ko je na uputi ako nije na uputi. A to su šta? Djela. I danas vidit ćete da je najveća bitka se vodi oko toga da li je moja masleha koju radim i moja djela da li su ona sastavni dio šarijata ili nisu. Ovo je težište bitki u čitavom momentu. Da li su moja djela koja sam ja smislio za ovo vrijeme i prostor u sladu sa sunetom ili nisu? I tu je borba. Jer postoji, kako kažu, ta darura, jel da? Pa oni kažu, sve je u daruri. I tako zamotaju lijepo, u, u daruru oblikuju ono što su smislili. Pa im sve postade darura. Da uđu ko profesori, darura. Darura da rade ko doktori darura da ne liče na sebe ko na muslimane i to je nužda sve je nužda pa ispade da je islam toliko težak da sve što bi radili od njega samo moramo raditi iz nužde nam težak sve nam iz nužde kao da nam je Allah objavio ajete koji su tako teški za sva vremena i prostore, pa mi više ne znamo kućemo i šta ćemo od ove silne nužde. Pa u nuždi, gledajte šta se sve radi. Zbog nužde, a ta nužda, nužda se zove neiskrenost. Jer ti ako umreš od gladi, a sa imanom te vjeđa neko, a ako umreš sit, a hranio se haramom. O, pitanje je kako ćeš umreti prije svega. I zašto ovo govorim? Zato što ljudi neće da poduzimaju ispravne metode da bi bili upućeni. I onda kažu ja sam upućen. Dobro ako si ti upućen. Jel upućen čovjek smiješ li reći da je uputa mevlud? Jel to uputa? Nije običaj. Ne pitan te to. Ti si rekao da si upućen. Jel, uput, jel te Allah uputio da činiš mevlu? Jel te Allah uputio da ti njegove ajete cijentljaš se? 100 eura, 500 eura, jel to Allah te uputio za, na to? Jel te Allah uputio da kradeš? Jel te Allah uputio da lažiš? Jel te Allah uputio da ti ne planjaš? Kakva je to uputa baš me interesuje? Tebe je šeitan uputio. Jer su dvije upute. Allahova i šeitanova. Pa vidiš li ti koga slušaš? Slušaš šeitana. I onda kad nam se razbije nešto o glavu, kad vidimo da umet grca, pa pravi sjela ovakva, onakva, pa se toliko brinu kako će neko ući na kakvu vlast i u ono u, u te fotelje njihove da je to čudo jedno a ne vidimo ni jednog od njih da je se kandidovo šta je ovdje čudno nije ovdje ništa čudno on mora ispuniti ono što traži od njega njegovi naredbodavci ti ima da govoriš tako a niko se ne pita što nije neko, neko od tih ljudi jel da sa tim činom ušao. Pa da on kaže, meni zaberte, evo, jer ja sam učen, ja sam profesor, magistar i najpriličnije, jer ulema i je smisla na ovakve koja, jer kad bi pokazao nekom od učenjaka koji su dozvolili te stvari, ko na primjer onog bandita iz Goražda, kad bi ga pokazao samo i da ga, mu kažeš, šej, ovo je taj čovjek, njegova žena nije pokrivena, radi dole u opštini, to je čovjek s kim se Goražda ne igraju. Ulema bi rekla, pa ko je tebi rekao da ti ideš? <laughs> da ga pita, znaš ti šta je haram, šta je halal? Ko znam ja to? Pa gdje pojasni? Jer ulema je koja je rekla da se uđe, objasnila je kako, šta i kako. I ko? Ko može, ko ne može. Međutim, ovi su izgleda svi postali uleme. Samo izdaju fetve kome da ulazi. I tu više nastradaju ko? Braća. Najviše postanu braća. Zato sam i tražio i tražim da ih slikaju kreku kutica, oni glasački, one s bradama. Ja, ja, ove što izdaju fetve. Dajte, slikajte ih, da vidimo za koju ti se tu opciju, jesi li uopšte izašao. Ono zašto se ti toliko zalažiš. Ili da vidimo tvoju sliku. Jer ti, najpriličnije je da ti to povedeš, jer si učen pametan, ili tako? Nije, braćo. Oni moraju ispuniti ono zbog čega plate dobijaju. I ono što im traže njihovi. A to je da jer samim tim dozvolu za izlazak u te izbore i u te vode, da ih tako nazovemo, je šta? Nediranje vlasti. Svi će biti, a ovaj nije to. On nas ne dira, on nije protiv moje stolce. Svaka stolca koja nije zasnovana na Koranu i na šerijetu, da Bog da propala. Amin. tako prodaš vjeru za jeftine pare. Allah te bareke o ta'ala kaže u jednom kuranskom ajetu والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين kaže Allah tebareke ve taala one koji se budu zbog nas borili slušajte dobro kaže mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti Jedan kuranski ajet. No kautirati sva djela koja nisu u skladu sa Allahovom objavom. I kaže ti jednim kuranskom ajetom da ti nisi na uputi. Či radiš djela koja nisu objava. Valladine džahedu. Oni koji se bore zbog nas. Ovde uzvišeni otkriva šta? Nijete. Nijete. وَلَّذِينَ جَاهَدُوا Jer ako kad uzvišeni kaže bori se zbog nas, uzvišeni kao da nam govori, ja znam šta vi mislite. Znam šta mi u srcima. Ja sam vaš Bog. وَلَّذِينَ جَاهَدُوا A one koji se budu وَلَّذِينَ جَاهَدُوا koji se budu borili zbog nas, šta? Ide nagrada. Mi ćemo sigurno koji putevima vode nama, putema koji vode nama u put. Šta uzvišeni ovdje kaže? Ja ću iskreno srce koje krene meni u puti da ide mojim putevima. Suprotno tome, srce koje ne krene meni, ono će skrenuti. Jer ga ja neću voditi, to nije moja uputa. Zato je došlo ovdje. Kaže, vrle dina džadu, fina la nehdijennehum, la nehdi, la nehdijennehum uputa. Ko krene meni, ja ću ga uputiti. I kaže uzvišeni, sigurno putevima koji nama vode. Ovdje prvom licu množine govori. To je s njemu. Allah će upinu. Pa tvoje srce, čim bude neiskreno? Jel to hoćeš da kažeš da te Allah uputio pa ideš tim putevima? Zato smo dali onaj ovod. A. Zamisli. Zamisli da li se može ovaj ajd spustiti na ljude koji ne da su malo nešto odvjeri po navodnim znacima, malo zavrnili, nego hoće kompletan šerija da skloni. I da ti kaže da je on na tom putu koji vode Allahu. La nahdi enahum subunana. Kaže da ti putevi, kaže, idu Allah. Jel shvatate, braće? Uzvišeni objavljuje i govori tvoje stanje i moje stanje i nečije, nije bitno, srca, Znači, ovdje ti uslov da bi ti bio upućen i podpomognut je tvoje srce. Jer ako se budeš borio Allaha radi, samo radi njega, pa kako možeš radi nekog, ako je radi Allaha, raditi nešto što on nije objavio i ne voli. Možeš jednostavno, kako? Nije radi njega. <clears throat> Sada, nije radi njega, ko kaže? Kaže Allah. Jer on kaže putem Kaže, one koji krenu meni, ja ću put. Znači, srce prvo. Srce prvo kad krene, to je iskrenost. Zato se ovom ajetu i govori o iskrenošću. Iskrenost, kad kreneš, on će te uputiti. U protivnom. I kad te uputi, on preko tebe čuva šta? Svoju vjeru. Čuva da je niko ne dira, da je niko ne iskrivi. Kad te on uputi. A kad te prepusti ti skreneš, prvo što nisi iskren, jer nešto nije u redu. Nije farz da mi imamo šeljesku državu, jel da? Ako ne možemo. Ako to nije farz, ako nismo u stanju, Allah nas više teret za to. A pogledajte, šta mislite da smo ljudima što izgubi smo snagu odgovarajući Zovimo što hoće demokratsku državu. Pa konstantno samo o njoj pričaju. Ne pričaju šerijaskoj, nego o demokratskoj da bi došlo do šerijaske. Šubha nad šubhama. Gnjile i gnjili dokaze. I kažu, to spada u sklopu ovih puteva do Allaha. Ne spada. To spada, ispašće, sigurno ispada. I pada i toni ko što su potomle sve generacije i svi oni što su petljali i muljali sa Allahovom vjerom i Kur'an i dalje ostade isti. Zato uzvišenje ovdje kaže putema koji nama vode uputit. Kad kaže u prvom licu množine nama, znači Allahu azzavadžel. On će uputit tim putema. A koji što putevi? Kul hadihi sebili edu ila Allah ala besiretin ena wa meni tebani. Reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allah. <laughs> Imajući jasne dokaze. Ja, ena wa meni tebani. Ja i svaki onaj koji mi slijedi. To je taj put. Nema drugog. Nema Allaha drugog. Reci Muhammede, kul, ovo je pravi put. Ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. Ubijaju ovi ajeti dokazima. Jasne dokaze, kaže, ovo je pravi put, kuranski ajet, kaže, ja pozivam Allahu, ala basire imajući jasne dokaze. Ko će mi reći i ko smije reći da su ova, ovi izmicaloži današnji jasni dokaze? Kakve jasne dokaze? Pa vidiš, pogledajte samo da su sajtovi, da su novine ispunjene pitanjima. Je li ovo zabranjeno? Je li može lovu? Da li može kamata? Da li može ovako? Da li ja mogu se ovako udat? Da li mogu tako? Da li ja mogu raditi kao advokat? Da li kao Što se pitate stalno, ako je jasno? Što pitate? Gdje su nam fetve od ashaba da su ostale knjige i tomovi? Stalno pitanja i odgovori. Pitanja i odgovori. Nije mi ovo jasno, ši. Pa nije mi ni ovo jasno. Ovo ne znači da čovjek ne treba pitati. Pa kad će biti jasno? Šta je onda jasno Allahu Akbar? Kul hadi i sebili, edu i lela, ala besiretin, ena ove ni tebe ni. Ja pozivam Allah, imat ću jasne dokaze. Šta više nije jasno? Sve postalo nejasno. Pa je narod zbunjen. Ne zna kome da se prijeli kud. Niste vi zbunjeni. Niko to nije zbunjen. Nego vi nećete da slonite tu zbunjenost od sebe. Vama odgovara ova zbunjenost. Jer mislite da ako kažete da ste zbunjeni, pa ne znam, zakušite da ste se opravdali. <laughs> Niste, niste. Mi smo više nego jasni. Ovi s bradama, jel da? Jasni. Još nas, oni nam, oni, on nama govori ko smo, šta smo. Kad god te policaj zaustavi u saobraćaju, nikad ti nije rekao puši balon. Jel da? Jesu šta pio? Jel da? Jesi šta ukru? Ništa. Samo pita imaš li oružje? Imaš li oružje ili? Šta još pitaj? Ku sišu? Od čega živiš ja? Od nafake živi. Ime oca, e, kad pita za ime oca, to je dosije. Jesi? Svatate? I šta nije jasno? I onda kažu, mi smo zbunili, mi zbunjujemo narod. Šta je sad? Šta je tebi nejasno? Pitaš je li kamata dozvoljena? Nije, haram je kamata. Ko, je, ko sad zbunjuje tebe? Hajmo sad vidjeti da vidimo ko je koga zbunio. Pitaš za za ovaj, kako se zove te izbore. Ne može, mi kažemo nećemo. Ne može. Šta, si, šta je sad zbunjeno ovde? Vidi, u jednoj riječi, ne može. I gotovo. A ti si otišao tam, pa ti onaj složio i pričao ti šest sati, kako je masleha da ti budeš polcac i kad budeš mene zarobio, da me to manje, manje ćeš me ko udarat. Mesto tri put, dva put ćeš me složiti. I on tebe to ubijedi u to. to ma... I ti dođeš meni i kažeš ja sam zbunjen. Pa nisam, nisam te ja zbunio. Jel te Koran zbunio? Hoćeš da kažeš da je poslednji selem nama obja... donio zbunjenost? Mažovčino jedna. Zbunjen si ti zato što si neiskren. Skloni tu kod sebe zbunjenost. Kako? Kreni Allahu, pa će te on putem ako i njemu vodi u put. Vi ćeš onda. Elem nešrah leka sadrak. Zar nismo, kažem, tvoja prsa, kako? Prostra mi ovo činili Allah. Šta kaže uzvišeni poslaniku? Zar ti nismo prsta, šta? Prostra mi učinili. Pa ima li čovjek koji je zbunjen, ono prostran? Gdje će biti prostran? On je prostran, sam. Samo zbunjeno. A ti treba da živiš elem nešrahneke sadrak. Da ti ovo bude alhamdulillah, otvoreno ovako. Prosuo sam kol. <laughs> Sad bi one nane rekle vaša nafaka. Na nas. Svatate. Prsa, otvorena prsa bolan. Jer na jednoj strani imate toliko učeni ljudi i govori i oni kažu da su opet zbunjeni. Što si zbunjen? Eto vidiš koji su, ima i sto, dvijesto, tristo. I ti zbunjen. Kaže Allah te barake wa ta'ala Hajde, hajde, evo, dobro. Iman i činjenje dobrih dijela, braću. Gledajte, nakon iskrenosti, iskrenosti, što te Allah, te barak je otala, nagradi tvoju iskrenost putama koji vode njemu. Sli, ide sljedeća etapa, to je iman i činjenje dobrih dijela. Kaže Allah, te barak je otala, Jehdihim rabbuhum bi imanihim tađri min tahtihimul enharu fi džennatin na'im. Gledajte sad ovo. Kaže, one koji vjeruju i čine dobra djela, kaže gospodar, njihov će ih na pravom putu podržati. Mi sad vojete. Malo prije bilo, kaže, koji krenu meni, oni koji, o, o, koji se budu zbog nas borili, znači iskreni budu, kaže, mi ćemo koji putema koji nama vodi u put. Iskrenost biva nagrađena uputom. A šta je uputa? Da kreneš putema koji vode Allah. To je uputa. To je uputa. Zatim kaže dalje, sljedeća nagrada. One koji vjeruju. I šta sad? I čine dobra djela. Gospodar, ovdje uzvišeni kaže, gospodar njihov. Koji? Sve one koji ovo budu, spadaju pod ovo. Koji vjeruju, čine dobra djela. Gospodar njihov će i, kaj na pravom putu, podržati. Allahu akvar. Uzvišeni kaže da one koji vjeruju i čine dobra djela, da će ih on, i gledajte ovdje, ostavljeno je, nije ostavljeno da će on podržati, nego pojačava uzvišeni, na pravom putu podržati. Što bi rekli no comment. Kako ćete uzvišeni podržati na krivom putu? Kako ćete Allah podržati na vjeri djedova? Kako će te Allah te barke tala podržati, a ti se uvlačiš svim mogućim, mogućim sortama kufra. Uvlačiš s tobom zadovoljni i ti se samo išprciš što je tamo neki Peter rekao da si ti odličan musliman, evropejac. I ti se samo išprciš, kažeš, evo zubljena. Razmišljaš ti šta o tebi Allah misli, bolam bol. Jel ti stalo Je ti stalo ikad sekundu da razmisliš što o meni moj gospodar misli? Da li sam joj stvarno na pravom putu? Da li idem putem na koji njemu vode? Jesu li moja elem nešrahreke sadrat? Jesu li mi prsa prostrana ili nisu? Ili me ovdje nešto tišći stalo? Tište me one i, i stisle su me one fetve. Oni izmicauzi pa mi ne daju da dišem nikako. Pa mi od slegodi, slegodiština dođe odratno mi i mrsko mi. Ne znam šta da je u pitanju. A ovdje me stislo. To uputa. Hoćeš da se boriš sa Allahovim ajetima i protiv poslanikovi sa Allahovim selem fetvi. To su njegove fetve. Ali se la Pa ti onda te goba. A čim trebaš opravdat svoj, svoj, nekako svoje dijelo, to je odma odma te goba. A nema ga ni u Kur'anu, nema ga u sunnetu, ulema nije dozvolila ili je u najmanju ruku izmiješano ima i halala i harama i odmah te odam trese jel to nije to nisu mi prsta prostrana Allahu ekvira trebala bi da budu trebala bi da budu kora hljeba lona prostrana džabati da ideš svaki mjesec da dižeš plate i ne znam koliko džabati šetan te zaposli dobrim stvarima, hajde bab, samo nemoj da iće vjera i bez tebe, hajde šta ima vezi. Pa povuci se jedan, povuci se drugi, povuci se treći, povuci se četvrti, povuci se peti, dokle? Polovište se svi. Svi se mi možemo povući. Što <laughs> nikakav problem nije. Šutiti. Nego Allah te bareke vatala upravo na velikim stvarima pokazuje svoj vjer. I pokazuje da je on najveći. I da je on najjači. Kada njegovi robovi budu spremni gledat oči u oči nevjernike i kažu im ja umirem za ovo što govorim. Ovo je uzdizanje Allahove riječi. Ovo je čuvanje istine. I ovo su čuvari istine. Drugšije ne može nikako. Da držiš kod sebe nekakvu lepezu ili naočale da staviš pa da se ne primijetiš. Ne sikiraj se, dobro. Onaj koji sve vidi i čuje, zna dobro šta je ovde. Moraš ti se krit. Moraš se podbrijat, moraš uraš šta hoćeš. A tvoje srce zna onaj koji koji je 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju, o tebi sve naredio peru da zapiši. Znaš li ti ko je naš Bog onda? Znaš li ti ko je naš gospodar? 50.000 godina. 50.000 godina i pero su ušlo. Sve napisalo. Ovo što smo mi sad noćas zapisano. Sad dogovorimo, sve zapisano. I gledajte, šta bi volio da, da dođeš na sudnji dan i da uzmeš knjige, a one će se dijeliti listom. One se dijeli, to nema sumnje. I čekaš i gledaš. Gdje će doći listom? U desnu ili u levu? U desnu ili u levu ruku? Ovdje zarađuješ za jedno od ove dvije ruke. Ovdje zarađuješ da uzmeš. Ovdje zarađuješ da uzmeš. Da li si izabrao džehennem ili ćeš džennet? Ali dolaze listovi i na njima zapisano sve što su radio. Rekao, sve zapisano. Ni mali, ni veliki. Pa će ona reći, ja lejte nikom tom turava da sam bodom zemlja ostupu. Kad dobiju levu ruku. Gledajte šta će reći. Da sam bodom, iako se u kaboru kaže ja vam. Ali šta? Sad je sudnji dan sad je jekin oštar vid, sad ja vidim koliko sati, gotovo, više povratka nema. Šta sad, da mi se kaj vrada, da uradim neko dobro djelo, gotovo. Nemoj lagati, lažiš. Lažiš, ja. To isto prije ono u bitkama, naš, odemo, odemo u bitku, vratimo se iz bitke, kaj ja, da sam bio, ja bi to, to, ma daj, biži, man, priđe. A on malo mene nije ubio. Allah, imali smo jednu akciju, I mi smo s leve strane bili, ovi su s desne. I kad smo, mi smo prošli, progulili liniju i došli u rove četničke, i u mene kraj glave ovako tri metka. Evo ovako, ja sam bio ovako i tri metka kraj glave. Vremo zrak. Naš snajperista ostao tam, jedno 200 metara. Ja se okrećem, očetnik okreće se njemu ovakvim mašim. Halo, ja, halo, ba. ja njega vidim. Allaha mi, živo istina. Vidim ga. I namazam, čoveče, pa vidiš ti ko je ovde. Pa nisam ja četnik, volan. Ili vidiš, ja, gdje sam se krenuo, gdje pucam? Tako i ovo. I ovo će, na sunje danu. Daj mi se vrat da, ma šta će se vrat? Ti mene svakako nisi vidio. Sljedeći put me ubio možda. A i ovo. Ne možeš Allah vlagati. Allah te barek ve ta'ala kaže dalje u ajetu وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ kaže, a on će srce onoga koji u Allaha vjeruje put pojačava uzvišeni. Srce onoga, gledajte, <laughs> Allah, srce onoga, srce onoga koji u Allah vjeri uputiti. Svi znamo da je u sulu din, to je temelj vjerovanja. Vjerovanje u Allaha, u meleke, u sudnji dan, u poslanike, sve stasnuti. Pa tvoje srce, kad bude upućeno, iskreno da vjeruje u Allaha, Kako onda čovjek može vjerovati u sudnji dan? A to je u sulu din, jel da? Temelj vjerovanja, to je u srcu. Vjeruješ u sudnji dan, u kaznu, u džehennem, a dižeš kamatu, a kradeš, a varaš, a ovo, a ono. Kako možeš tako? Pasta, to se može desiti. I došao se, jel da? Ali mi je, danas mi je prišao jedan od, od Džavatlija gori izlišci. Čovjek popio malo. Kaže, ja moram doći vama da kaže, ostavim alkohol. Mogu li ja doći kod vas u tu vašu, ne znam ni šta je. Možeš doći, ikakav problem. Onako on je super pin. Ali čovjek iskren, vidim na njemu da je iskren. Hoće da ostavi tu. Kaže, ja ne pijem stalno. Po tri mjeseca ne pijem, ali eto deset dana pijem. Allah molim da ga uputi. Ja mu kajem, obećao sam, reku, doću po tebe na Bajram, ideš sa mnom Bajram. Ali ko nemoj pit, mogu te pjano umot na Bajram, jaram. I on je rekao da hoće. Zašto ovo govorim? Pa gledajte. Kad sam malo prije spominjao, kad uzvišeni kaže ovde, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Kaže, on će srce onoga koji vjeruje u put. Srce onoga koji vjeruje u put. U šta vjeruje? Zato sam rekao malo prije. Ovaj čovjek ima osnovni ima. Znači ima namaz, nema širka, klanja, ali tako, vjeruje Allaha, ali nema ovaj vađiv. Čini velike grijehe. U mustahabima da ne govorim. I gledajte, braćo. Kako smo rekli da se ima dijeli na troje. Podjeljen. Osnovni, vađiv i mustahabima. I gledajte šta su uradili i šta rade. Ne kažem ulema. Greške uleme. Ali s pravom kažem ljudi koji ubijaju ovaj narod i odvode ih direktno svojim fetvama u džahenemsku vatru. Oni ljude motivišu da rade mustehabe, je tako? A mustehabe je djelo u šerijatu, fiksim propcima, koje ako uradiš imaš nagradu. Ako ne uradiš, možeš bi kažen. Možeš bi kažen. Da daneš deset maraka tamo pravi se nešto. To je dobrovoljno. Je li tako? I, i najviše, i gledajte, na što je motivišu? Na ove, na ove mustehabe. A to je treći dio imana. A uzvišeni bez farza neće primiti na film. I ljudi hoće da sa jednom sadakom uđu u džene. Sa jednom samo sadakom. I to sa mustavom, sa nečim što ako ne uradi neće biti nikažen. A ostavio je osnovni iman sa nečim što je farz, koje ako ostavi bit će kažnjen, ako uradi bit će nagrađen. Su obe ove ljestice preskočuju. I vađib iman, i osnovni iman, još ona mustav. I ovaj mu obećava džene. Ti si musliman, rekao si šehadeti, s tobom je stvar završena. Udijeli samo sadako dva, tri puta, i to obavezno u našu instituciju. Jer ako gdje dugo tadneš, možda ti neće biti primljeno. Neće biti kabu. Ja sam pitao glavnog imama u Maglaju. Wallahi kažem, ne mi reko kaže, šta ti smatraš? Koji je šerijatski propis plaćanja članarine vama? On stavu gleda, šuti, šuti, šuti, pa kaže, pa, reko, za tebe musliman čovjek? Ako ne, ne plaća islamsku zajednicu? Pa, pa jest. Čuj, pojest. Allahu akbar. I tebi objava stiže. Pa jest. Pazite ono što. Pa jest. Jedva muslimani. Da ga ovi čuju, branili bi ga. Ne znaš ti šta mislio time da kaže. Ono, pa, ma ne, ne, ne. Ma, čovjek možda malo u govor pogreši. Jer kad su u pitanju novotari, kad su u pitanju ljudi koji rade otvorene kufrove, onda tepaju prema njima. Pravdaju svim i svačim. Oni ne znaju. Oni ovo dobro ne znamo, ni mi, imamo mi pravo da nešto ne znamo. Jer to vi za nas kažete da mi sve znamo. Pa naša greška je neoprostiva. Zato što kažete, ne, ne, ti znaš. Ja znam. Dobro, ako znamo da me slijedi. Ako si priznao moje znanje i kažeš da znam, onda hajde za mnom. Ako ne znam, biži od mene. A njega pravdaš njegovim neznanjem. On ništa kaže, nije čovjek shvatio. Dobro, imam ja pravo da ne shvatim. Kako ja nemam pravo na to? Pa on ne zna, pa imam li ja pravo da ne znam? Pa on je mislio drugčije, pa imam li ja pravo da mislim drugčije? Samo mi, nustretovci, nemamo pravo misliti drugčije. Sve dok u stvari ne budemo misli ko oni. Kad budemo mislili ko oni, e, onda će biti dobro. Nova dava. A sve dotad smo najgori. Jel'e? Kako su to čudne opcije? Neiskrene opcije. Igraju se. Igraju se, vallahi. Teško onom ko novotara pomaže. Plaća ga, finansira, hvali ga. Evo ovo je naš, kaže, dolazi, vidi ga. Ti vidiš, kaže, koliko on je, ja znam, ima 180 letova godišnje u Ameriku. Ovo mi on ide. Nego ako ga darneš, nije ni nama cilj da ulazim u zatvore. Niko zatvor ne voli. Niko. Je to zato što ne volim zatvor ili neko ne voli zatvor, treba šut. Ko ti garantija šut u zatvor? Možda neš ikad otići. Šta pa sad? Jeste? A poznavajući ovu davu, to je dava Muhammed Ali Salatu Veselam, pa šta mora biti? I sablja, jel da? Imeno bacavač, svo šta nešto mora huka. Pa možda neće nikad. Možda umremo sutra. Ha? Za sad. Završiš na dunjalku, misli gotovo. Sad nosi svoje pravdanje mesele na sudnji dan. Kaže Allah, ja sam ja sam stio u parlament, ali me smrt pretekla, pa ne, ne uspije da se pokajam. sad <laughs> sam gotovo. Sad nemam kut. I vidim kako Allah mudar ove godine, kako im razbuca pomor im sve oni račune. Prešućuje se poslije izbora, niko ništa više ne gleda. Niko više, a? RPG, kaže, rasim pojom gulaš. <laughs> Jest. Niko ništa ne govori više, znaš. Sad ne govori, eto, to je ta, na, a. Jeste primjeci, šute, niko sad ne kaže, što niste osvijetli Bošnja, Bošnjane dobri, pa da glasuju za SDA, koja i napusti. O, krenim SDA, leđaj, gotovo. Kaže Allah te bareke ve taala in hada al-Qur'an yahdi ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. To smo rekli na početku. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Ko kaže ovo? Kaže Allah te bareke ve taala. Naš Bog u koga vjerujemo. U koga vjerujemo i kome moramo vjerovati. Jel da? Moraš vjerovati ko ne vjeruje Allahu, on je nevjernik. <laughs> Tako? Što? Pa ne vjeruje Allahu. <laughs> ne moraš ti meni vjerovat, to ja. Ali Allahu ako ne vjeruješ, onda si čafir. <laughs> Allah, Allah kaže, ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. E sad, ima drugi puteva koji vode do ovog ispravnog puta, jel da? onda bi nas Allah te barke tala samo ostavio sa čime, sa jednim ciljem. Kažeš, ovo vam je pravi put, to je nešto malo i vi do tog puta radite šta hoćete. Ko kršćan? Tako je on. Samo i rukavate, vidite kod hoćete, dođete, pričeste se nad njom i to je pravi put. Kaže šest dana, čim izaš iz crkve, ponovo isto. Tako i ovi. Bore se i zalažu se za nešto što im je sasjeklo glave i umet do, do tala. Pa šta je razvalilo ovaj narod? Nego ova demokratija. Ko je to nama donio tu slobodu gulotinje? Ko nam je donio pederluk? Ko nam je donio prava čuka? Prava mački i prava miševa? Prava životinjskog? Ko nam je donio? Demokratija. Stavila čovjeka Ispod nivoa životinje. Pa životinji treba pelcovati inekcija, inekcija more džaba. Kada gledeš djete u dom zdravlja, more umreti, a neće dom džaba. A čuki trebaš. Eno po zemciji, fataju. Sve čuke imaju po sebi žuto ovu. Ko finansira tu? Vlada. Jer demokratija je vladavina <laughs> čuka. Ozbiljno. I ti ženi, ljudi umiru, konstantno ljudi traže pomoć. Ona ima malo krvan, ona ima rak, ona ono, traže pomoć. Ti čukama se briniš. Ne kažem da čuke treba ubijati. U pol grada. no šalji ga ušimo, neki imaju vukovi šta jest. Ako nemaš kuće s čukama, nosi ga gor. A prava čuke, ko nam je to donio? Demokratija. Pa kaže, moraš slobodno, slobodno, šta možeš slobodno? Dobro, šta možeš slobodno govoriti, jel? Pa što ne govorite? Što ne govorite kad, eto, demokratija vam dozvoljava? Da možete govoriti šta hoćeš, lupaj. Što ne govorite vi, muslimani? Da, jel tako? Sad je slobodno. Demos kratos. Hoćeš da govoriš? Demos glava kratos. Jeste. Demos glava kratos, jeste. Što ne govorite? Zašto se ne govori? E, ovo upravo govori da ovaj govor, to je govor Allaha Tebare Kevotala, ne može doći u pomirenje ni sa jednim ljudskim govorom. U smislu njihovi zakona. Jer ovo kad govoriš, e, taj, ti si terorista. Sad ti nisi demokrata. Znaš, u de demokrata može. Ko što je papa neki dan dolazio tamo, izašli mu pederi i dočekali ga. Pederi se ljube. Kao njemu, znaš, ono, jer i kršćanstvo ne dozvoljava pederlu. Ali eto, oni hoće da pokažu, evo viš, svog vrhovnog vođu. Gdje je Omer radi Allah ona? Jer ti vidio rođo moj. Ja bi ti, kad bi, da li bi ti mogu, on načela vošiša, Omer, Ibn Hatav, ako je kakav momak lijep bio fit, načela mu. Kakav pedalu, šta ti je? Jest. Vladavina. Ko je donio ovo? Ko je donio ove? Pa evo i policiji su, gledaj, policajac ne smije čovjeku ništa red bila. Pogledajte. Pljuju ljudi, dođe čovjek i psuje na njega, viće mu. Šta mu je to donio? Demokratija. Ništa ne smije reći. Staje ovoj galami na njega viću. Ko? Demokratija. Ko je donio slobodu pranja para? Pa pogledajte, nakon kad završe misiju svoju, krađe u parlamentima, nakon godinu dana još kradu državu. Godinu dana sami sebi izglasali da dobijaju po 4000 maraka. Dok se on ne snađe kao za posao. Allah, ljudi, imalo ovdje iko, pa vidjelo ništa. Zamisli, završi u parlamentu, iskradete dobro, uvijek će nas pet biti protiv, da napravimo još jedno tri sjednice, više para. Što su oni isti volan? Ama svi isti ljudi, šta je vam ovo? Sjede posle sastanka, odu, sjede zajedno i kažu, ti će ti budi protiv. Poslađe se, volim, kaj sad će ja namjerno. Šta govorim ovo da sam u pravu? Valaj, govore ove sad koalicije. Što je Čović odšao Dodiku? Mo nema mjesta više kuće. O, dobar mi je ičetnik sad. Uvijek je bio dobar. Vidi ovi naši SDA, jel da? Okorili neprijatelji SDP-a. Jel tako? Još tako? Ja se sjećam Bočinje. SDP je razvalio Bočinju. Okorili neprijatelji. Vidi sad, sad zajedno. Vežu zastave. Ih libedi. Šta ovo govori? Ma isti su svi vola. Ode vlast, ode pozicija, a on, on i onaj, što? Sad imaju obojca korist. Imaju masle u obojca. Pa će se oni družiti. Jer manje je zlo da bude SDP, SDA, zajedno da budu odvojeni. Jer će šta? Učustit će svoje pozicije. Mogu više krasti. I bolje, i temeljitije. I ovi kažu da je to pravi put s kojim, preko kojeg ćemo mi doći. Do nikad, vallahi, nikad. In hadal Kur'ane jehdi. Samo Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. I ne kumremo tako, šta ima veze? Elem ne šrah leke sadra. <laughs> Evo ga. Kako mi se prsa bila proširena i prostrana, tako mi se i kabor. Inša Allah, otvori. Evo ga. Allahu akber, pozelenilo sve. Nema više. Jel ne? Kaže, poslednji se kaže, tako mi Allaha, vjernik će, kaže, pozna svoju kuću dženetu bolje nego ovu nadjavku što pozna. Kad je ogledan? Evo je, my house. Kućeš sad i gledajte kako je Allah mudar kad na sunjem danu teško kaže, meni moje bogatstvo mi nije više koristi. Pazite, ovo su kuranski ajeti. Kuranski ajeti. Uzvišeni kaže, objavljuje govor svoj govor i govori stanje džehennemlija. Uzvišeni. Što? Pa stvorio i zapisano i on govori. Kur'an je muđiza. Govori šta će govoriti ljudi na sudnjem danu. Teško meni. Bogatstvo mi nije, snage moje nema više. Bogatstvo mi nije od koristi. Nemam ni snage. Teško meni. Snage nemam i bogatstvo mi nije od koristi. Sve treti džaba. Tad. A onaj koji je bio u zaštiti svog gospodara i nije gubio nadu da će mu Allah se smilovati i oprostiti, pa šta god da mu se desi ovdje, on dođe i požuri prema Resulu. Ovdje je Adamo ponovno, e, Resul sa ovim svem, pravo njemu. A on, ali selatu selam, ovdje je podarš, seždu i zamoli gospodara da se umetu oprosti. A gledaj šta umet radi ima počast kako nema ni jedan narod. Jer će kršćani još za Isu, ali selam, oni znaju da je to, da su zabludi još na, ovdje na ovom svijetu. On će sići, šta će vrat? Slomit krst i ubit krme. Ha, nije to džaba tako. Krme, krst, krst, krme, jedno to isto. kod nas Allah poživi, pa daj mi krstav krve probijem ovo. Pomogne mi. Svejedno. I svi to oni znaju. E to je zabluda, braćo. Kad ti radiš protiv nečega, a znaš da mu ne možeš ništa. Znaš da isti ne možeš prići, a ti radiš protiv toga. Stislo te ovde. I zato su ubijali Allahove poslanike, zato su ubijali ashabe. Zbog čega? Samo rad toga. Onaj ashab došao, prošli put smo govorili. I ovaj mu probi koplje kroz prsa Izađe na, na zadnji dio vam. A on njemu kaže, pobjedio sam te gospodara Kjabe, budalo jedna. <laughs> Neš ti pojma šta ja sad vidim. One već mene lepeze mirišu. 72. Allah molim da nas uđe ne tvede. I kaže uzvišeni, uzvišeni kaže dalje, والذين zadehum hudan wa atahum takuhum. Kaže uzvišeni, a one koji su na pravom putu, on će i dalje vodit, gledajte ovo, i nadahnut će i kako će se vatre sačuvati. Vidi ovo. Vraćamo se malo. Kaže Allah te varu, kada ovaj prvi ajet, one koji se budu zbog nas borili. Kaže, mi ćemo koji putima vode nama u put. Znači, iskrenost će biti nagrađena putima koji vode Allah. Dalje. Zatim kaže, one koji vjeruju i dobra djela čine, kaže gospodar njihov, će i na pravom putu sad šta? Podržati. Znači, za iskrenosti napravi put, idu i na pravom putu će ih šta? Kaže Allah, tabar, tala, podržati. Pa kaže dalje, i onda će on srce ono koji vjeruje Allah u put. Ko stavljika stoji, ne mere mu niko ništa. Zatim dalje, kaže uzvišeni, kaže, in hadel Kur'an jehdi. Kad krene, on će krenit taj, ovaj što sam mu ja dao, kaže Allah, te var, tala, uputu, iskrenost, nadahnu ga, kaže, on će, kaže, krenut s jedinom ispravnom putom. Kojim? Kur'anom. On će išti tim putem, jer to je moj rob. On ide mojim putem koji sam ja objavio. I onda ide, ide uzvišeni, kaže da će nas voditi. Gledajte ovo. Kako? Kaže, a one koji su na pravom putu, Pogledajte kako se sve spominje pravi put. Sirat al mustaqid. Koji su na pravom putu, on će i dalje vodit i nadahnut će i kako će se džehennema sačuvat. Ona je ko te vodi, je tako? Kad te neko vodi i ti mu vjeruješ, on neće, neće te skrenuti nikud. Jel, zašto? Zato što mu vjeruješ. A vjerujemo li mi Allahu? Moramo vjerovati. Kad budemo krenuli, ovim stazama uzvišeni kaže, On će, kaže, kad budemo krenuli njegovim putem, njegovim putem, on će, kaže, nadahnit nas, kako ćemo se džehennama sačuvati. Nadahnit, gledajte ovo. Nije uzvišeni ovdje uslovio ništa i ničim da ti moraš biti osim iskrenog srca. Da moraš biti nekakav famozni stručnjak. Nadahnit će te gospodar. Pa ne, zar će, braćo moja, Allah iskreno srce bastu džehennama. Pa šta je nama Subhanom? Kako, kako će ga bacit kada on kaže da će ga nadam takvo srce uputom Sirat el Mustaqim podržat će ga, učvrstit će ga na Kur'an i na sunetu i onda će ga nadam da se čuva šta djehenema. Pa kako će ući djehenem? Allahov vojnik. Allahov evlija. Allahov rob. Kako da te baci u djehenem? A ti išao njemu, njegovim stazama njegovom uputom. I gledajte sad. Nakon ovoga kaže Allah te barake u ta'ala Allah će kaže onima koji su na pravom putu uputu povećan. Gledajte kako je išlo jedno po jedno. Na kraju kaže uzvješeni, kaže one koji budu na pravom putu, kaže Allah će im uputu šta? Povećat. I ovo je dokaz da iman spada i raste. Koji budu na pravom putu, on će na dan da se čuvaju džahennema. Iskreno kad krenu, na dan će da idu, da idu putema koji njemu vode. Pa će ju čvrstit, pa će ju podržati. Ko? Allah te barke od tala. Pa će ju putit na ono što je za njih najbolji. Pa će ih sačuvati džahennemske vatre tako što će ih nadahnut da se čuvaju nje. I onda kaže uzvišeni da će im na tom putu sve imam povećavati. On će im, kaže, uputu povećavati, a to ima. I to je glavno mjerno. Što je više upute, to je više imana. Što je manje upute, to je manje imana. Nikako drugši. I onda uzvišeni kaže, a dobra djela, kaže, koja vječno ostaju od gospodara tvoga, bit će bolje nagrađena i još ljepše uzrađena. U džennetu, inša Allah, uzvišeni, jel da što god uradiš, kad bude iskren radi njega, on povećava. A uradi zlo samo jedno piše. A gledajte ljudi, koliko čine zla, a neće dobra. Za ono što je dobro, koliko se uvećava. A za zlo samo jedno. I muslimani misle da mogu obstat i ostat čuvajući se nekakvim glupostima. I evo vidite što se dešava. U što zapadaju. Kaže Allah te barke tala. A kad bismo htjeli, ovdje govori, svakog, smo, kaže, svakog bi čovjeka na pravi put uputili. Kaže, ovdje še, kada bi Allah htio da svi ljudi slijede uputu, mogao bi to u jednom momentu činiti. A nego je on uzvišen i ukazao na put koji vodi ka dobru i ka zlu. I kaže, i nikoga nije prisilio da skrene u zavodu. Dokaz. Kaže, mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će biti zahvalan ili ne. Uzvišeni kaže, mi mu na pravi put ukazujemo, ljudi vide. A njegovo je, hoće uzeti ili neće uzeti, ne mora. I onda kaže uzvišeni, u hedej nahu nađedejn, kaže i dobro i zlo mu objasnili. Ne možeš reći da ne znaš. braćo moja, sve što ti može štetiti manu, to šteti tvom džennetu. Sve što ti krnji ima i zbog njega možeš izgubiti, ne daj Bože, ima potpuno, zbog njega gubiš džennet. Bez dijela nema uče. Samo izgovorom, ne ješ u niče. Na nama je. Prije svega da dovimo Allaha da nas uputi na pravi put. A zatim, da molimo Allaha da nas učini ovisnim samo u njemu. Wallahi, to nam treba više nek da jedemo i da spavamo. A sigurno, sigurno, Allah te bareke u ta'ala će nas pomoći. Nema drugi. Zašto? Onaj ko vjeruje Kur'an, ko vjeruje sunet poslika sallam, Na njemu je da radi ono što Allah od njega traži. I svi periodi. Sad su jel da dobili vize. Sad neće više biti napada na nas. Jer morali su se opravdati Evropskoj zajednici kako su oni ovu, ovaj balkanski dio, to je Bosnu, stavili pod svoje liste. Jel da? Pa se opravili, eto dobili su vize. Ja bude došli, nikad se ne vratili. Jel da? Zato, braćo, dojmo Allahu te bareke ve ta'ala stalno doma da nas uputi sve muslimane. Jer bez njega ne možemo ništa. On nas je uputio. A sve ono što dođe, što pokušamo opravdat svoje postupke, opravdat nečim i tražeći prvo uraditi, pa onda traži dokaz za to, će nas koštati te kako. Oholost nigdje nije dobro došla. Oholost ubija ljude. Oholost je temelj kufra. Zbog oholosti je iblis jedne od tih karakteristika vječno džahenem. Oholo odbijat istinu. Gledajte sad, znači odbijat, a šta mislite da hoćeš da prikažeš istinu, neistinu? Pa ako je nosioć istine, Neko ko tebi ne paše, ti štraš njemu mane. Nećeš traš mane što govori. Nego nađi mahane u govoru, nije problem. A nemoj tražit mahane, ne, to ti nemaš pravo na to. Nemoj tražit mahane u čovjeku, nego u govoru. Ako je nešto pogrešio, ispravi. Jel svatate? Pogrešio, ispravi koliko smo slušali drsova i, i koliko je prenešeno ilma koje vidi imam Buhari, nikad nikom. Ne da Allah na svoje iskrene robove, sad ću uva pomijen. Ibn Tejmija, Ibn Kajim, Ibn Hajar al Askalani, Nesaj, Imam Ahmed, Ibn Abu Hanife. Svi su imali problem. Pa je Allah nakon njihove smrti uzdigo njih. I danas dani čitamo njihovo djelo. Zato šta govori, a neko govori. Šta govori, a neko govori. Ovo ne znači da moramo, da ja mogu pričati što ja hoću. Nije tačno. Nego treba što spremi. Koliko je tvoje mogućnosti. Ali isto tako, oni koji vole, jel da, kad neko primijeti da je neko slab majstor, on dođe i ponudi se, kaže, ti si slab majstor, da da ja to uradim. Onda si iskren. Jel tako? Znači, onda si iskren. Jer šta? Onda ukaži na mene, jer ću onda sa sobom 100, 200, 300 ljudi u zabludu. Svojim glupostima. Ukaži na mene. I onda dođe uzmi moje mjesto, ispravljaj. Je li tako, vraću? Tako je, Allah. Onaj ko ispravi, i, i du, obavezan je onaj. Ja, svaki onaj. Obavezan čim se pojavi čovjek, kaže, vraću, ustaneš, teka, olovka, gumica, i ti pišiš, on govori. Allahom vam se kunim, ubjeđen sam da takvi danas ima u Bosni da mjesto mene mogu ovdje sjediti, ja znam najmanje stotinu. Možda ima i više. Mogu sjediti i da govori mjesto mene. Ubjeđen sam Allahom jednog jedinom. A što ne govore, pitajte njih. Jer onaj ko kritikuje treba doći za mjenu stolcu. Evo ti stolca, ja odam. Allaha mi jedva bi čekao. Allaha mi I Allah molim da me iskuša da dođe učeni čovjek da vidim hoću li ja ovo ovako rad. <laughs> da dođe i kaže e, ti si rekao jesam, sad ću ti, ne ne, još ću te u čelo poljubiti. I ja sjedne mirno i rahat. Ne moram danas sudba utri šta ću džeću. Da neću šta kukati, da neću šta reći. Jer nema. Neće da nas pomognu. A oni su ti koji treba da ispravljaju. Ako smo zale, zale, zalepili, zalutali, pa ispravite nas. Hodite, ispravljajte. Jer vi ste zato učili škole. Ovoliki ljudi za ispravljanje. Vidi koji ste. Jel ne, braću? Hajde, možete, ispravljajte. Puste, hođe ba. Ovi su manji novotari od njih, ako smo novotari, jel da? Hajde, ispravljajte nas. A nemojte blinkerat ko lisice iza. Evo nas. Dođite, mi ćemo ustati i sjediti. Ima i, kaže vam, Ja ih znam možda lično ovako, da reći še da si. Sigurno su kompetentni da sjede u mjesto mene. Nek dođu, nek sjedne, nek sjedne. Ja ću ustav. Ja la, molim da me iskušava. Da vidimo, a njih pozivam da dođu. Jer im je obaveza da ispravljaju što neko iskrivi. Je li tako obraću? Ješto. Molim Allah, te bare, pjevotala, da nas uputi napravi put. Allah, molim da nam rije oprosti, džanet nas uvede. Allah, molim, da nas uputi na pravi put, da nas poštijedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Allaha molim da nas poštijedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Allaha molim da uzvi si islam i muslimane. Allaha molim da uzvi si islam i muslimane. Allaha molim da uzvi si islam i muslimane. Molim Allaha te barek i vatala da nam grije oprosti u džene da su vede. Allaha molim da nam grije oprosti u džene da su vede. Allaha molim da nas nadahne kako ćemo se sačuvati džehennema. Allah molim da nas uputi na pravi put. Allah molim da nas podrži na tom putu. Da nas nadahne kako ćemo se sačuvati džehennemske vatre. I da na tom putu skočamo, skontamo kao šehidi. Skončamo kao šehidi. I da na tom putu završimo, a Allah bude sa nama zadovoljan. Amin i da radimo dijela kojima će Allah biti zadovoljan i da radimo dijela s kojima će On te barek i otala biti zadovoljan i da nas počasti da budemo borci na njegovom putu da se borimo na svaki mogući način kako bi uzizali njegovu riječ I molim da te barek vatala da nas proživi na sunnjem danu, a on zadovolja nama. A mi zadovoljim njime kao gospodara. Allah molim da nam grije oprosti. Elhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. baghi أن يرجع حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع آن الأوان لخيل الله أن ana al-awan لجند الحق أن تحشد حان الزمان يهود البغي أن يردع حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد أعلنت حجراتي ذا نصرنا هو آتي تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد أعلنت حجراتي ذا نصرنا